mutse mwebwe mwese muteze amatwi y'ihadisanganiro kaze muri ano makuru avuga kuri uno mutaga duhera ku ngingo nkuru nkuru dukurikira uburongozi bw'umugambwe w'abadasigana iprona burashigikiye icyumviro cyo kwiyunga ku banywanyi bose b'uwo mugambwe ariko aberi gashatsi avuga ko amakenga yo atobura kuko bamwe muri abo banywanyi bari bararonkejwe amakarata y'indi migambwe kugira ngo umukenyezi atsimbataze amahoro ahera mu muryango mu kibano sitade no mu gihugu hagashikirwa Denise Bucumi inkuru nziza umukenyezi wahoze arongoye igihugu akaba arongoye ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abakenyezi b'imboneza bazi iyo bariko baraja CFL muraja kumwumva murano makuru n'amakomine ya Bwambarangwe na Vumbi mu ntara ya Kirundo nayo yafashwe n'ibihori binuka byo none imirima abanyagihugu bayo makomine bagasabwa kubinoba bakabiturira kuko atamuntu canke igitungwa gishobora kubifungura muri bucana yandi y'ubutungane tubayagira ku bijanye n'ikigongo c'umukuru w'igihugu gitegekanywa n'itegeko mpanabyaha ido n'ido ni mu kanya Albert Duwari mu bw'ibyuma sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro Tasiyo kwa ikaze muri makuru duhera mu gisata cha politike urongozi bw'umugambwe w'abadasigana iprona burashigikiye icyumviro cyo kwiyunga ku banyuranyi bose b'uwo mugambwe nyuma y'ugwandiko gwa bamwe mu banyepolitike bemeza ko ari ba iprona itavuga rumwe na leta basaba ibiganiro byo kwiyunga umushinga amateka Albert Gashatsi arongoye uwo mugambwe avuga ariko ko amakenga tobura aho asigura ko bamwe muri abanyepolitike bari bama amaze guhabwa amakarata y'indi migambwe ku bwiwe inyishu izova mu biganiro bazogiranira mu ntumbero yo kunga abadasigana b'umugambwe wa gasore twurikira mushinga amateka aberi gashatse aganira na mugenzi wacu Erin Beren bigira ko haba umudasigana azakadusaba canke akifuza ko twokwiyunga twebwe nati nico cifuzo cacu uno munsi rero uburongozi bw'umugambwe burashigikiye cane icumviro c'uko abadasigana iyo bava bakagera ndetse n'abatari abadasigana baje mu mugambwe umugambwe n'abantu umugambwe tuba twungutse ibyo turabishyigikiye kandi twarabonye urwandiko ariko ikidutangaza ni uko yuko kenshi iyo tugiye tuje mu myamamazo y'ayandi matora abo bantu tukababona bagenda bajya mu yindi migambwe ndetse bakitoza mu yindi migambwe ivyo rero biraheza bikadutera amakenga n'ahandi twebwe mu mugambwe w'adasigana iprona urwandiko twararubonye kandi turiteguriye kuzobishyura ndetse tunavugane nk'uko twamye tuvugana kuko nk'uko bavyandikiye n'imbere yuko tuja mu matora abo bantu twari twabarondeye turavugana inshuro zishaka kuri zitatu zine ariko bo nyene baduteye akagera batubwira yuko bo bataje ngo barongore umugambwe bo bataje ngo dutunganye kongere kibiriraho yuko baca baja kwitoza ahandi rero biratangaje turiyumvira tuti none umugambwe wadasigana iprona ni umugambwe ufise amategeko awugenga kuko mu ngingo yayo ya cumi na gatatu iratomora neza ko umuntu agiye mu wundi mugambwe mu bisanzwe bavuye mu mugambwe ntiwocuza uvuga ngo shika ninjira mubanza kuvugana tukaraba ikizira kugira ngo dutegure kazoza keza ku mugambwe icyanyuma novuga kuri icyo nuko nabo muri bo hagati yabo hariho ikibazo batera urwandiko bavuze ngo nabo muri iprona ngo dore mu bisanzwe nta iprona dore opozisiyo ibaho umugambwe w'abadasigarana iprona n'umugambwe umwe wemewe n'amategeko uno munsi urongowe na honorable gashatsi abere ni ukuvuga mu kwinjira bazosubira gusaba gushasha kwinjira mu bisanzwe uri kuraraba nivyo vyategerezwa mugabo kandi igikomeye n'ibiganiro abere gashatarongwe mugambwe w'abadasigana iprona kugira ngo umukenyezi atimbataze amahoro ahera mu muryango ikibano kigashikigwa eka n'igihugu akamenya guharanira neza kibanza ciwe Denise Bucumi inkuru nziza umukenyezi wahoze arongoye Burundi akaba arongoye ishirahamwe mpuzamakungu ry'abakenyezi b'imboneza bazi iyo bariko baraja se, uh, eh, Seifele mu Faransa ahamagarira umukenyezi ahari hose gukora ibikorwa byiwe yubasha imana hagakurikira umuryango kugira ijambo inzego zirongoye igihugu nabyo ngo ngo birahambaye mu gutsimbataza amahoro mirekanyange burya amahoro ahereye mu muryango niyazwa akaba amahoro mu gihugu burya imiryango igize amahoro n'igihugu kigira amahoro umukenyezi yafise ikibanza kibereye mu nzego z'igihugu ashikira benshi ibi rero ngo bigatuma umukenyezi agira uruhare runini mu gutsimbataza amahoro bishikirizwa n'umukenyezi w'uwahoze arongoye Burundi Denise Bucumi inkuru nziza anarongoye ishirahamwe mpuzamakungu ry'abakenyezi babona iyo bariko baraja CFR mu gifaransa nukuri ubutegetsi buduteye intege tuzotsimbataza amahoro amahoro neza cyane uti bwo dutera intege gute nkuko uduha ikibanza kibereye erega ubize ikibanza kibereye ushyikira benshi turafise abashinga amateka cyangwa mu bakenguza amateka n'abashikiranganje baba bafise junja ku bene gihugu aho nyene tukahashika ega zaho gusa hariho n'ahandi hejuru hariya e, ubushikiranganje bwa mbere kwegera cy'umukuru w'igihugu hariho abakenyezi babishobora aho hose n'ahantu umukenyezi yogira ijambo abategetsi baduteye intege bakaza baraduha ikibanza mu burongozi ni ukuri ndazi ko twogira uruhara kandi rukomeye mu gutsimbataza amahoro mu gihugu cyangwa mu kuyarondera kugira ngo umukenyezi ashike kuri iyo ntambwe ngo abanza gutsimbataza amahoro mu muryango igihugu kikabonegwaho burya amahoro ahereye mu muryango niyazwa akaba amahoro mu gihugu burya imiryango igize amahoro n'igihugu kigira amahoro mu muryango rero umukenyezi gutsimbataza amahoro ni ukumenya ubwa mbere ikibanza cyiwe umenya ikibanza cyawe uca ugihagararamo ntuze kurengera ngo uje mu kibanza kitari ikiwawe wawe kandi naho nyene ntiwanjanjwe ngo ureke guhagarara neza mu kibanza cawe nubwo aje gufasha ntarengera waje gufasha amahoro mu muryango nayo ngo kugira ngo ntatose kare Denise Bucumi inkuru nziza abona ko umukenyezi mu byo akwiye gukora harimo kudasesagura mu gukora ibyo ujejwe gukora dufate nk'abakenyezi bakora akazi aba bakenyezi b'indongozi nyene aba twama dukoranye mu byo tubabwira kugira batsimbataze amahoro ni ugukora neza n'akazi ujejwe abakenyezi baja ku kazi bakaja muri bisumbi ikivi bakajya mu macakubiri ku kazi bakajya bimwe muri za ngeso ku kazi bagatonda bakerewe bariko barasubiza inyuma igihugu umukenyezi hari igihe usanga nyina asesagura navyo bikabuza amahoro mu muryango ugasanga yakoresha ibidakwiriye nukuri je nahanura abakenyezi ikintu cyo gusesagura kirasambura urugo cyane kikabuza amahoro mu miryango kandi nababwiye yuko abuze mu miryango n'ahandi ntashobora kugenda ngo ashikire ikibano ashikire igihugu cyose mu vyakora byose wese ngo akwiye kumenya ikibanza ciwe akagihagararamwo akubaha imana umuryango ugakurikira ukuja mu nzego zifata ingingo uguharanira isaha zitandatu zirega ko iminota mirongo itatu ni amakuru tuhategurira bandanya mu bijyanye n'amagara y'abantu ibice cumi na bitanu ku ijana by'abana bapfa batarakwiza imyaka itanu ku isi bahitanwa n'indwara y'amahaha itera umusonga bita e, pneumonia muri Gifaransa nk'uko ibiharuro bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita amagara y'abantu ku isi OMS ribyerekana mu Burundi iyo ndwara ngo iriho ariko nta bitigiri byerekana urugero rwayo mu gihe itariki cumi na zirindwi ronyo uko umwaka utashe amakunga himbaza umunsi wahariwe iyo ndwara muganga François ndi kumwe nayo yanonosoye kuvura indwara zifatira muhimba himba by'ihemero avuga ko iyo ndwara ivugwa kandi ikira mu gihe ayivuje ekare tumutegabiri akaba yaganira mugenzi wacu Jean Marie Mayonga iyo ndwara bwa mbere hoho iriho mu bihugu byose no nka Burundi iriho eh, iyo ndwara iraboneka ku myaka iyo ari yo yose yaba umuntu yaba ukiri muto cyangwa ukuze mugabo abakarirwa cyane n'abana bakiri bato nibo eh, misonga ikaguhita byongeye ntibajya abantu bariho bose bafise izindi ndwara z'ibyuririzi z'indwara ngendanwa nk'abarwaye diyabete nk'abarwaye izindi eh, basanga ubundi bumuga basanganywe bituma umubiri wabo udashobora kwirwanira bikwiye ibimenyetso bigomba bikomera umuntu arashobora kwica n'umusonga kandi umusonga utavuwe ko kuri iki kuko utavuwe ni ukuvuga uko wahera iminsi niko amahasi sinzikara hanyuma hagaca ati ingufu zo guhema zo no gusohora impwemu iryo hare igihe ryasinzikara ritagishobora gukundira ko impwemu zinjira cyangwa zisohoka zinjira amaraso naho rero niyo nzira yo gupfa kugira ngo higwe ingene uburyo bwo kwi simba utundi tuzu twasugumwe no gusanura udusanzwe tuhari twoboneka ninkuru tubaza mugenzi wacu Patrick Sengiyumva nk'uko bimenyeshwa na girikora ntirampeba umuyobozi w'ishure nshingiro rya kivuruga utuzu twasugumwe umunani gusa nitwo dukoreshwa n'abanyeshure barenga majanirwe biga iryo shure uwo muyobozi nyene akavuga ko nutwe umunani twinshi muri two dushaje tugenda turabomagurika kubera amazi y'imvura yagiye aranyengetera mu musozi na cyane cyane ko twubatse ahatemba ikindi girikora ntirampeba ashikiriza ngo nuko twinshi muri two kandi turi mu kuzura kuko ngo dukoreshejwe imyaka irenga cumi uyo muyobozi w'ishure nshingiro rya kivuruga agasaba abajejwe indoro muri komine gatara abajejwe intwaro hamwe n'abandi bagira neza kufasha ngo iryo shure rironke utundi tuzu twasugumwe ku neza y'amagara y'abanyeshure baryigako n'abavyeyi barereye kuri iryo shure bavuga ko batewe impungenge n'ubukene bw'utuzu twa sugumwe tuhibonekeza ku bw'abo bavyeyi ngo hamwe atacokorwa mu maguru masha ngo ico kibazo gitoregwa inyishu bavuga ko bafise ubwoba ko abana babo bashobora kuhagirira amasanganya canke ndetse bakahandurira za ndwara zifatiye ku isuku rike sidori igira ishaka umuyobozi w'indero muri komine gatara asaba ubuyobozi bw'ishure mu bufatanye na komine komite shure gutunganya inama yihuta y'abavyeyi barereye iryo shure kugira ngo bavugane ingene uburyo bwo kwimba utundi tuzu twa sugumwe bwoboneka silivana no musitanteri wa komine gatarawe asaba ko mu kurindira ko waboneka utuzu twasugumwe tushasha abavyeyi barereye iryo shure boba baratanga uburyo bwo gusanura no gupakura utwo tuzu twa sugumwe tuhasanzwe avuga ko ivyo bikorwa vyoheza bigatunganya imisi itari y'ishure kugira ngo ntivyononera kandi kazi k'ishure ka misi yose kubandanya mukayanza ngo kuko abatazobyubahiriza bazofatirwa ibihano ikigo cegeranirizwamwo amata co mu gashikanwa ni mu ntara ya ngozi kirafise ingorane zo kubika amata muri kino gihe c'imvura bivuye ahanini ku muyaga nkuba ugumucika ngo baraheza bakaja gusaba aho bayabika mu makomine ya ngozi na mwumba kwa ko abapfana kenshi basaba umugambi podefi ko bohindura imoteri itanga umuyaga nkuba babahaye kuko ngo imaze igihe iyo yarapfuye n'inkuru tubaza mugenzi wacu Apollinaire Mudagara. nk'uko bivugwa na yohani nkurikiye ajejwe kwakira amata kuri ico kigo ngo mu gihe c'imvura nyinshi nko muri iki gihe amatara ya regidezo aracikagurika cane ivyo ngo bica bituma bagira ingorane zo kubika ayo mata azanwa n'aborozi na cane cane abahawe inka n'umugambi prodef mu gihe cici ngo bakira hafi amaritira amajana ane ku munsi ariko ubwatsi bwabonetse ngo baranashika ku maritira amajana umunani yohani nkurikiye akavuga ko agahombo gaheza kakaba kanini iyo babuze amatara mu kugabanya ku gahombo baca bajana ayo mata mu bigo bindi biri muri komine mwumba canke ingozi muyo umwimbu w'amata ubaye mwinshi ishirahamwe MDB riyajana kuyahingurira ibujumbura ritatwaye yose mu baraheza bagakoramwo mu yasigaye ikivuguto bagurisha iritiri igihumbi canke iforomaji zimeze neza mu kugira ako gahombo nikabandanye kubera ugucikagurika kw'amatara ya regidezo basaba umugambi prodefu wari wabahaye imoteri itanga amatara igihe ya regidezo agiye kuyisubiriza kuko ngo yapfuye haraciye imyaka ibiri ngo bikaba byarabananiye kuyikora tama Evariste ajejwe ubworozi muri Prodefi mu buraruko arahumuriza ko amafaranga yo gukora iyo moteri ahari ko ababijejwe bariko bararaba ayo vyotwara ico bita defi mu gifaransa ngo bace bayikora vuba ingozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro akamenyesha kandi ko ku mitumba byatanguriye ko ya komine kirundo bamaze guturira ibihori byoba birenga ibiro amajana abiri by'ibihori agasaba abanyagihugu bo mu makomine ya vumbi na bwambarangwe bafashanije n'intwaro kugira isekeza ryo kubifata bakabiturira kuko atabantu canke ibikoko canke amafi bishobora kwifungura kuko binuka ni nk'urutaza mugenzi wacu Abraham Safari amakuru duhabwa na bamwe mu batware b'amakomine ya Vumbi na Bwambarangwe hakemezwa n'umugenduzi w'uburimyi n'ivyononyi vy'ibiterwa mu ntara ya Kirundo manirakiza Inyasi ngo ivyo bihori bimaze iminsi biriko vyonona imirima ku mitumba ya komine ya Kirundo cyane cyane Kiyanza Yaranda na Makombe ngo vyatandukiriye imitumba itandukanye yo makomine amenyesha kandi ko nko ku mitumba ivyo bihori vyatanguye kugaragara ko abanyagihugu bafashanije n'abajejwe intwaro uburimyi n'ubwo n'ubworozi baciye batanguza isekeza ryo kubifata bagaca babiturira kuva ivyo bihori bitanguye kugaragara abanyagihugu bamaze guturira ibiro birenga amajana abiri vy'ivyo bihori bamwe mu banyagihugu bobo basaba ko ivyo bihori vyopomwa umuti ngo kuko uretse ko ari vyinshi no kunuka biranuka bigatuma ababifata babanza kwambara utumwanya mu minwe aha twabamenyesha ko ivyo bihori bidashobora gufungurwa n'abantu cyo kimwe n'ibikoko nk'inkoko canke amafi nico gituma bica biturirwa agasaba n'abanyagihugu baba kuri iyo mitumba yatandukiriwe n'ivyo bihori gukora nk'uko abandi bariko baragerageza kubihonya ariko ngo gukoresha umuti wo gupompa sivyo bihutira kuko ngo vyogira ingaruka mbi ku magara y'abantu mu kirundo Abraham Safari ku radio isanganiro uraca bugacana ayandi mu butungane ikigongwe cy'umukuru w'igihugu gitekanijwe n'itegeko mpanabyaha gihabwa bamwe mu bakoze ibyaha bakiriwe igihano na sentare umushingwamanza Fabien Segato asigura ko abakoze ibyaha bikomakomeye nk'ibyihonyabwoko badashobora guhabwa icyo kigongwe aha rero kigongwe gihabwa umaze gucirirwa urubanza rwabaye ntabanduka bucana yandi y'ubutungane tubasubiriyemo tukaba tweteguwe na mugenzi wacu barendedire buke kugira ngo upfunzwe asubizwe agateka ko guterera mu iterambere ry'igihugu cyangwa hari intumbero yo kugabanya igitigiri c'abapfunzwe kandi ko bitegekanijwe n'amategeko mpanabyaha umukuru w'igihugu arashobora gufata ingingo yo gutezurira bamwe mu bapfunzwe bisigurwa n'umushingwamanza Fabien Segatwa umukuru w'igihugu yamafise ikigongwe kuko bamwita Sebarundi akavuga ati jewe ndafashe ingingo y'uko bamwe bamwe muri abo bari mu munyororo bashobora gutezurirwa bitegekanijwe n'amategeko yo mu gitabo c'impanabyaha bagaheza bakavuga kuvuga abazoshobora kugirirwa ikigongo n'abatadoshobora kugirirwa ikigongo uwakoze icaha ashobora guhabwa icyo kigongwe igihe ari mu gihano yaciriwe na sentare urubanza rwarabaye ntabanduka utegerezwa kuva kugirirwa ikigongo n'umuntu yakatiwe burundu ariko arakora umunyororo wiwe iyo ngingo y’ikigongwe ntihanagura ibyaha ihanagurwa gusa umunyororo umuntu arava mu munyororo mugabo icyaha yakoze kirahaguma ibyo byamande by'indishi y'akababaro ibyo ategerezwa kubiriha abakwije ica kane cy'umunyororo bo ngo biratahuritse ko baheza bakarekugwa kuko nabyo bitegekanijwe n'amategeko icyo kigongwe kirashobora guhabwa utarakwiza icyo kiringo kuko ari mu mugwi udasanzwe w'abategerezwa kurekugwa n'abamaze gukatigwa bataramara n'icyo gihe barashobora kuva mu munyororo mugabo si bose nk'abo bantu bagwaye indwara itakira abo bagwaye nka kanseri bagwaye nka sida bagwaye iki abo barashobora kubarikwa naho baba barakatiwe imyaka myinshi icyo kigongwe cy'umukuru w'igihugu kirashobora kugabanya ikiringo cyo gupfungwa ku bari bahawe igihano kinini abandi rero bakatiwe imyaka myinshi barashobora muri icyo kigongwe kuvuga yuko nk'abakatiwe burundu bashize icyo gihano ku myaka mirongo ibiri cyane ku myaka cumi cyane ku myaka imyaka itanu ibyo biva n'ingene umukuru w'igihugu abibonye ariko rero hari ibyaha bitagirirwa ikigongwe nk'ibyaha mpuzamakungu canke ibindi byategekanijwe n'itegeko rishinga icyo kigongwe cy’umukuru w'igihugu nk'ibyaha bita genocide mu kirundi honyabwoko ibyaha vyo mu ngwano by'agahomerabunwa ntibishobora kugirirwa ikigongwe barashobora kuvuga yuko abantu bashatse wo guhungabanya umutekano w'igihugu abo bantu nk'ubu nko mu ngingo zafashwe abo o ntibagiriwe ikigongwe Ubushikiranganji bw'ubutungane nibwo buheza bukaraba abakwiye guhabwa icyo kigongwe kugira ngo umukuru w'igihugu aheze afate iyo ngingo muri bucana yandi zokurikira tuzoshimikira kwishirwa mu ngiro ry'ico kigongwe Alande zile bukene zana mutumiri wiwe barakenewe kwa ino gahashiro zira no makuru kanshi mwebwe mwese mwari myateza abiri nshimira na Francine ndiho kubgayo yarahagarariye mugire mutaga mwiza Lidi Gahimbare